serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago Nshuti namwe bakunze ibiganiro by'isanganiro kaze mu kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango mwateguriwe mugashikirizwa na jemire naomi nitegeka kaze hewe washitse aha ni ku isanganiro ugwaruka canke abana bakiri bato kubwimvo imwe canke iyindi barisanga bategerezwa kwakigwa indaro canke kwakigwa mu miryango baje bava ruguru aho bamwe babona yuko ugugwaruka rushitse ruca rurera amaboko ntihagire icyo rufasha mu muryango cankwe abandi bakabona yuko ugugwaruka rukoreshwa ibikorwa by’umurengera. uno munsi n'abatumire bacu tugira tubayagire ku banyeshuri baba baje kwiga i bujumbura bakisanga bategerezwa kwakirwa cyangwa gusabirwa indaro mu miryango aho bavuga yuko kubera ibyo bikorwa byinshi bituma badashobora kwiga neza cyangwa bigatera inzankano muri iyo miryango ibiri muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire mpera kugwaruka noella iradukunda ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu isanganiro ry'ugwaruka mwakoze turi kumwe kandi na sitesi ayinkamiye amahoro kaze mu kiganiro amahoro eh, muri kino kiganiro turafise kandi umubyeyi umufasoni Brigitte ikibazo canje ca mbere ndagihere kuri mwebwe nowera mu kibani iwanyu byifashe gute eh, nibyo none hari urwaruka rukoreshwa ibikorwa byinshi cyangwa hariho ugwaruka nyine ruza rukiyibagira byifashe gute mu kibano eh, murakoze eh, hama ku byerekeye abantu bava ruguru baje kwiga ini bujumbura Eh, mwavuze neza abaza baje kuyiga kuko ariko ko twashimye kuvuga ku abaza baje kuyiga ntawo byirengagiza mu mafamiye bariyo kandi ni benshi eh, rero uko babatreta muri izo famiye biratandukanye umwe wese bivana n'aho yashikiye eh, hari abashikira mu miryango bapfana ibintu hariyo riye parentale mm. hakaba n'abashikira mu miryango ibyo eh, umuntu yiyumviriye kugufasha uko nyine paswe hari abantu bafite imitima myiza akavuga ati reka ndakuzane uze kwiga rero bamaze gushika eh, ntitwobyirengagiza bahura n'ibibazo ibibazo byo bitegereza kuhaba paswe baba bahinduye deja miliyo mm-hmm. bahinduye ikibanza iyo bahora hafise ukuntu hahubatse hafise eh, uko hameze ashobora kuba ari nk'inyifato dufate nk'iwabo bamenyereye kwicara nko ku ntebe y'igiti akadasanga ibujumbura bicara kuri ziga ntebe mubona nyine zo muri saro jean ugasanga no kuyicarako aragira ubwoba bwo kuyicarako muze murabirabe rukomye juru usanga wicara ku gasunwe umenga tuya peur umenga urahacafuza umenga ufise ubwoba rero problème ihari euh, kuri ibyo byose si uko baba batabishoboye hari n'iriya atinya kubikora pasike atinya bwa bwoba n’abantu muri bo Eh, ugishika utaramenyera le premier jour ufise ubwoba bwaho ndi bukurengeye mm. hama stesi mwebwe mu kibano iwanyu byifashe gute ushika kwiga donc ushika ari kwiga gusa ukaca usanga n'ubunye hari n'ibindi bashatse kuguha donc kugira ugasanga baciye baguprofita ugasanga bashaka donc apart yo kwiga utegerezwa gucukura ibindi namba hari abana batoyi utegerezwa kuboza utegerezwa ku ikintu cyose donke uteza kubakorera kubagaburira kubagira iki ava yuko uja ku ishuri ugaca usanga nk'uwo umwana w'umukobwa nta n'umwanya wo kwiga wo guhubiza amanota aba yakuye ku ishuri kubera iki hariho ibindi bikorwa akora hariho n'abandi donke uri kote pozitifu naho hariho n'abandi bakuzana kakuzana muhira n'ibyo bikorwa ugasanga ntabyo akwicisha cyane mugabo ugaca usanga uwo mwana uzanye hari aho usanga nawe ari umunyebwe mm. ataco yibwiriza gukora n'ubundi umubyeyi agerageje kumubwira ati kora iki akabona umenga aramwanga ukaca usanga ni hahandi aca agenda kubwira famiye yavuyemo ruguru ko wamufata nabi oke oh, ari jisite gusa hahandi umva umwana tuwamutunga gutyo wonya ngo ngo arere amaboko atakintu na kimwe ariko arakora hama bo rero bari bafashe nabi cyane yari ku ikote y'umugabo niho bari bari bafise bari bapfana ikintu n'umugabo hama abo bana babana no mu nzu ntibinjirayo barana n'abakozi n'ibyo bafungura si ntibyari cyo kimwe n'ibyo mu nzu hama donc yaragenda ku ishuri mugabo akaba azi ko ategereza gushika agafasha umukozi ahubwo umukozi nta byinshi yakora byakora abo bana umwana w'umukobwa yaba azi ko hari ibintu ategereza gukora n’umwana w'umuhungu ugasanga arafise ibindi bintu akora apure euh, umwana w'umuhungu we yahavuye aheba n'ishuri kubera kudasupota ibyo bintu uko kuntu bari babafasha euh, madamu Brigitte murumvise iby'urugwaruka ruvuze kenshi usanga harimo abavuye iwabo w'umugabo abavuye iwabo w'umugore n'inshuti n'abagenzi rero indaro barayisaba muri ibyo bavuze rero navuga ahanini cyo Noera yavuze ko hari cyo gikunda kuba ingorane iyo umwana agishyika i bujumbura kugira amenyere abavuye ahantu hatasa na gatoya n'ahaje ubutana umwana uzi kuja gufasha ngo aje kwiga hanyuma ukumva uvuga uti ndatomboye ko yajya azoca akora ibyo ariko ikintu ababyeyi bakunda gupfa n'abanyeshuri n'abana baje hanini ni ibintu by'uko usanga bigira sindabibazwa kuko umuntu afise uwo mwana akuze ugereranije n'ababahari batoyi ategereza kumva ko ari mukuru mm. kuri abo kenshi bakunda gupfa ibintu by'isuku mm-hmm. ushyitse ugasanga ikintu kiri aho umutatira kubera kuko uti wa mukobwa wawe iyo sahani wayibonye mm-hmm. aho ntubona ko hakwiye gucisha kubuzo nibaza yo kubikora kenshi abikora nk'uko yabwira uwiwe mm-hmm. iyi ni ingorane nkunda kubona niyo afite abana biwe n'abo bandi bakuze abo bana biwe kenshi baca bakunda kumenya ngo hariho abandi babikora ibyo rero birashobora gutera mwikomo mm. abo bandi bana baje haba na umubyeyi niwe afise uruhara runini rwo kuzakebura n'abo bana bose ati ni uko hari abandi bakobwa mm. namwe nimukore mm. ukapfa kuri ubutane akunda kuvuga nshya nshima rero umubyeyi yahetse akabivuga aho kubibika umubyeyi Brigitte na Noella yatanguye gufata ijambo kuko umwana avuye mu muryango wiwe yahoramwo akaza mu wundi muryango hari aho usanga bafise uko bari babayeho bidasa mbere n'ibikorwa byinshi usanga naho mwavuga ngo ni guteka ni ugukubura ni ugusasa igitanda si bimwe mm. kuko ibikoresho cyangwa ibindi byose usanga bitandukanye mm. n'umwana yakiriwe nawe aba agomba aba afite ibintu arindiriye kuri uwo muryango wamwakiriye rero si kenshi biheza ngo bihure neza binywane kugira ngo umwe wese yumve yuko umwana yumve ko yakiriwe neza nk'umwana umubyeyi yumve ko yakiriye umwana eh, yari yifuza hanyuma rero eh, mu gihe batanguye kubana urwaruka ruhuriramwo mugabo ugasanga muhira ntibikunze gushika icyo kiganiro umubyeyi yavuze ko boganira ibyo sinzi ko bifata umwe iyo muryango iba yakiriye abo bana bavuye eh, mu miryango yabo ruguru murazi ko ari ingorane rusange y'icyo kiganiro cy'ababyeyi n'ibibondo umwanya umenga usigaye ugorana cyane ku buryo eh, no kuganira bihava bikagorana mm. mbere n'iyo baganira ugasanga hari hari usanga mu kuganira umenga bariko batanga amategeko kaca wibaza ati umuntu akubwira ati ku wanda gukeneye ukumva ubuza aho kuyigwa kuko wibaza ati aho hantu sinza kubamva yego urumva rero birabikeneye yuko ko kumenyerana ngira ngo cyane cyane nibaza ko umuntu yogira ingufu zirengeje iyo bari umuvyeyi yamwakiriye kuko mm. umwana wewe mm. eh, aba yoroshe kubwiriza kumbure iyo umwana aje ashobora gushika ugasanga umubyeyi yaraheze n'indwi umwana yarashyitse mu bwato amubona na rimwe ku mugoroba cyane mm. ayandi masaha mm, rero amaze nk'indwi atarabonana n'uwo mubyeyi yamwakiriye biba bitanguye kugorana mm. eh, nk'ibyo sitesi yaravuze yuko usanga hariho n'ababaryamikana icyumba cyagenewe abakozi sinobiharira kuko n'ibyo hari usanga avuga ati mbere akabigirana n'umutima mwiza yuko yashaka kwakira uwo mwana kugira atere imbere mugabo kumbure adafite uburyo bukwiye bwo kuryamika hmm. abana neza murazi aha bigishanya mu hmm. mazu hariho abagira ibitanda bigerekeranye abandi bakaryama ku gitanda abandi bakaryama hasi ntibyari ingorane cyane mugabo hageze ku rwego umuryamikana n'umukozi arumva uvuye gukumenga rimwe rimwe arasuzuguritse ukamenga mm-hmm. ntakiri umwana mu bandi kandi kumbura aribyo yari yiteze ko rero byoshika akavuga ati n'ukuri nibaza ko ibyo byo ari amakosa ndetse ari hamwe bishyitse umubyeyi yamusabiye indaro akaba yamusiguriye ati jewe burya nta kibanza afise aba mfise urabazi ntabanya mm-hmm. nyine akaca abyumvikana uwo mwaka avuga ati buragiye mugabo utuja kurarana n'umukozi kuko mu nzu nk'urukumbura nta kibanza gihari mm. aho mu gihe yaje abizi n'umubyeyi w'abizi ntibisanzwe mm. kubera kuko jya wanje umukozi ni umuntu wambaye cyane mm. yaba n'umukozi jya wanje nzi ko umukozi ni nk'umwana wo mu nzu ibyo mwarose murasabikanye uko bingana mm. ntibiterezwa kuba ibihambaye uko biri nyine niko mubisangira numva ryo kose cyane ku mubyeyi babigira ikiganiro ni isanganiro ry'imiryango hamwe n'abatumire bacu turi ko turabira hamwe inyifato ibereye kurwaruka ruje bujumbura ruje kwiga bigashika rusabirwa indaro cyangwa rukakigwa n'imiryango abatumire turi kumwe na noella irankunda na ari nkamiye bamwe mu gwaruka batuyagiye ibyo babona mu kibano aho habaherereye. Eh, turi kumwe kandi n'umufasoni eh, Brigitte eh, nshimirimana yaje nk'umubyeyi hamwe n'umuhinga mu by'imibano sociologue mekisedek nduwayezu turabandanya kino kiganiro ku bwawe nowera ubona ari igikico uvuga ati umwana yakiriwe neza eh, mu mico y'ikirundi musanze muzi yuko eh, uko umwana w'umukobwa yifata siko umwana w'umuhungu yifata nimba wakiriye umwana w'umukobwa umenya ingene umufata ntumufata cyo kimwe naho wakiriye bakamwereka n'ahantu agiye kugira ngo ashobore kwisanzura akumva ari mu mm. muryango kuko mu gihe ashikiye umuryango ukuntu mm. bafashwe akumva ujya afashe uwundi afashwe nk'uku aca yumva umenga hariho ikintu kitagenda neza muri icyo gihe ni hahandi aca yibibamo ubwoba wenyine amaze kwibibamo ubwoba nta n'ikintu asubira gukora nta n'ikintu asubira guhereza amaboko eh, mu buryo bufadika mm. bumufata gute mu buryo bufadika mpereye ku mwana w'umukobwa mm. ikintu cya mbere bumuyagisha bumuyagisha bakamwereka bava mu kirundi ngo umwongo huma n'ubudahuma Eh, bakamwereka iyo sosiyete agiye kubamwo ukuntu imeze n'ukuntu yubakitse bamaze kubimwereka rero kuri isahani dufate bisaba ikiganiro cyangwa koza umwana bisaba ikiganiro mbere nko koza umwana ubwa mbere abana bujumbura murazi ukuntu bikomporuta ukuntu baba bameze kandi umwana bujumbura si uwo ari we wese ategereza kumukorako kuko hari igihe ashobora kukwanka arabye aparanse y'iwawe yonyine anakurabye akavuga ati jewe uwo ntanyoza uwo ntangaburira mm. uwo ntagirike biragusaba kumuha kumukinisha biragusaba utuntu twinshi ukora gutora isahani akiyumvira iyi sahani meneka ndayijane je noyitora ikamenekana ngeze hayi baranyisha akuze agiye muri universite naho donc hari igihe usanga nyine ari ni ya timidite baba bafise tinya cyo ugasanga arabaye nawo umuntu sindabibazwa cyangwa undi afana ikintu n'umugore afana ikintu rero n'umugabo cyangwa afana ikintu n'umugore usanga umwe aramwinyora ngo ngo nakazokubwira mm. niwe uwanyu nakazokubwira niwe uwanyu ugahita usanga kudakora bya bindi hari igihe agira ubwoba bwo guhaguruka sinuhaguruka ntuzari hajya kubera iki bwa bwoba bamuremamwo agishika ku buryo atinya no guhaguruka rafamu akiyumvira ngo ntakora ibikorwa byo mu nzu ugasanga ahandi dorotire kote kubera kutayaga hari ayandi mananiza afise dorotire kote ayo ni ayahe nk'akarorero urashobora gusanga nk'umwana w'umukobwa araje yaje gutangura univerisite arumva ko ari umuntu akuze arakomunika n'abantu aragira iki mu gihe hmm. batanga amakuru atariyo usanga biriko biragorana rero muri icyo gihe eh, ni ya dialogue hagati y'uwo yamwakiriye n'umuryango yashikiyemo ikigira kabiri rede nimba ari babiri bakabihurizaho ego urakoze sitesi hmm. wewe ku bwawe hmm. ubona umwana wavuga ati wibunye afashwe neza uba wamufashe gute ifu ko ashitse wewe afise ukuntu abayeho bitandukanye donc nuko ashize donc muri iyo yindi famiye asanga ibindi bitandukanye yego namwe umubyeyi niyo impanuro umwotekerera yaba ugugwaruka inyifato ibereye kuko nyine nturi muhira byo kwifata gute n'abo babyeyi bagifise iyo ngeso yo gufata abana nabi n'akaga impanuro batekerera ikindi cyo guhanura cyane cyane abigeme ni ibintu cyo kumenya yuko isuku ryo mu nzu rirakuraba kubera kuko usanzwe uri umwigeme mm-hmm. kandi iyo umuntu akuze atandukanye n'abana batoya bahari yumva ko nawe ari umwana kwifata nk'umwana wo mu nzu nzenda akunda kugaruka ko kwisanzura numvise nohera umenga arafise akantu ko kuvuga abantu benshi tuganira ababyeyi baraganira akabwira ati abana babaha ugasanga baguma mu bitanda ukamengo baguma mu bitanda ntibaje ngo bumve ko bari muhira yego haba hari n'umukozi baraba yuko iyo umukozi yacerewe urumva iyo wiyumva ahantu uba uhiyumva mm. niyo mpano bahaba wumve kuri muhira babona ko abantu ari barundi uzi ko umuntu uzomuzana uzomubwira mu rundi cyangwa uzomugira igikoresho cyane wopfuma kumuzana mm. kubera ko urinze umuzana ntibaza kumuzana kugira ufashanye n'inshuti zawe ziri ruguru kurera mm. yego ubu nawe ntujya uba kosa kuko baje yaje kwiga ntibaje gukora ah, dusozera ikibazo tugitumbereze kuri mwebwe umuhinga murumvise ibyo aba n'abandi bavuze ah, niyahe mpanuro cyangwa niyahe nyifato ibereye yaba ari kuri abo bana yaba ari kuri abo babyeyi babakiri yaba no kuri abo babyeyi babarungitse bogira kugira hagume hari urukundo n'umubano mwiza mu miryango bavuga ngo yaje kugira aje kwiga muramaze kubona yuko bishyika ugasanga mbwira biva ku buryo ugasanga abana b'uwo muryango umwana yakiriwemo biga ku mashuri kanaka umwana yaje yakiriwe nawe yiga ku rindi shuri kanaka ugasanga naho batavuga na kimwe ku kuntu biga ku mashuri atandukanye afatwa gutandukanye biba bigoye rero akigoro koko kariho umubyeyi umwe agafata ingingo ubundi mubyeyi atagishijwe inama ko hari umwana azoza bagiriye inama y'ababyeyi gusa nabyo nibaza ko bitaba bikwiye kuko umwana naho umwana mutoya amaze gutegera kumbure byo nibaza ko n'abo bana bandi bazokwakira uwo mwana nabo byari bikwiye ko bategurwa kuko haje ubundi mwana hari aho ibyo bintu bahora bafungura bitaba bigikunda imisi yose cyangwa kenshi nibaza yuko uko kumenyerezanya buke buke hanyuma abo babyeyi bakagerageza gufata umwana nk'uko bafata abandi bana bakagerageza sinzi ko byakunda ijana ku ijana mm. mugabo bakagerageza nibaza yuko nuko kwisanzura twagumye tugaruka ko ariho byova mm. kwisanzura bataguhaye uwo mwidegembyo wo kwisanzura nabyo mm. nibaza ko byagorana hanyuma ikindi ni uko nk'ababyeyi botegera ko bari mu myaka itandukanye n'abo bana baba bakiriye mm, kumbure eh, bagategera imyifato zimwe zimwe ushobora gusanga bafise twavuze kuguma kuri telefone umwanya munini baguma ku telefone kubera bamwankira kwicara muri salo yego urumva mm. nibaza ko bigoye gufatira muri rusange mugabo ababyeyi umwe wese aba azi ingene yakira afata umwana yakiriye mm. eh, birasaba rero yuko bakwinengesera mu bintu bimwe bimwe ahandi aho mu bihugu bimaze kumbura gutera imbere hari aho usanga hari abahanuzi b'imiryango mm. umubyeyi atangazwa n'imyifato y'uwo mwana agasaba impanuro aha a mu babyeyi no mu bibondo ego dushimira kandi namwe bwe umuhinga mu by'inyifato uh, kisedeke uh, nduwayezu mwakoze kwitaba ubutumire bwacu namwe mwakoze kudutumira kandi nta nyuma hagize igikenerwa gutangwa k'umuco nzokwitaba ego murakoze ikiganiro cyari isanganiro ry'imiryango naho ubutaha cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango